Ouverture des portes. Ateak irekitzen. Aquitaine. Ah ba lehenik nun da zer da zuena elbidea. Hori da Aquitanin torbidean kokatuak gira. Lehen estaian hemen. Bule baten lehen estaian. Beberaz, sartzen zilarazik, eh, direktuki badugu uh, gure, uh, gure sukaldea, hori da e, ere erraiteko uh, pixka bat zure etxean uh, izateko bezala. Mhm. Eta gero, be, bat, bat dira, leku desberdin batzuk, beraz badugu le, lehenik uh, lo gela bat, <laughs> farsak egiteko. Bada ere, uh, bulego individual bat ere uh, itzordu uh, batzuk euh, ukaiteko, bada... Uh, Etxia dena egin nahi Etxia dena bai hori da. Piskabat mm -hmm. pribatua izaiteko. gero bada be, euh, espazio bat euh, partekatzeko, beraz uh, badira guti gora bero lauedo bost uh, postu eta jendak hemen lan egiten aldu, partekatzen dute leku handi hori. Eta azkenean bada ere uh, gelandi bat uh, izantetan egira amar bat pertsona hemen uh, bilkura bat ukaiteko eta uh, arkezpen mm -hmm. bat utzi. da, argitua, lan egiteko proposa. Natasha? Bada, belina, <laughs> belina, espazio euh, guztietan, bai, ongi euh, dena ikusten da. Noren ideia da, hemengo eh, toki partekatu hori? E, euh, ara, dintzitzaitan eh, bururat, nik eh, lanez latu nintzen, eta bulegoa behar nuen, eta bulegoa beharretan nintzelarik, be pentsatu nuen uh, eh, alako ere bat eh, partekatzia gogoa izanen nuela. Eta co horiek eh, guai ari baitira garatzen, bai Frantzia mailan, mundu mailan, guk uh, pentsatu dugu Euskal Herrian zendako ez ginuke okaiten e, batio, bai lana eta bai Euskararen partekatzeko ere. Janduzu, e, fin, ere badola tokia hemen, zertan eh, nahi duzu euskara intzinen hemen toki hortan? Be prezeski hor eh, guk eh, euskara lan munduan izaitia presente, e, izigarri garantzitsua iduritzen zaiku. Alor hortan urratxak egitekoak direla, iduritzen zaukure, beraz, ara, keinu batzen zen erraiteko co-working leku batetan eh, hor ere Euskara partekatzen aldela eh, sinpleki, egunero. Izan dadin hau eh, bizi, belarri edo, denek baute hemen leku. Presidenta naiz, bena fen gehiago badut belarri perfila mm. eta hemen ere berriro hartu ditugu fen onlako irudiak, ben ikusten alituzu. Beraz, iru perfil egin ditugu. Txapak ere egin dituzue, hemen txartzerakoan. Be, diende hainiz delarik, holan erresteko komunikazioa balimada bilkura bat, hola... Hamikena ah, hori. Eta hori, uh, beraz, be, perfil bat egin dugu, begirunekoak, eta haiek dira, be, bakarrik erraiten dute uh, egunon, uh, untsa, ongi, olako, uh, uh, frase simpleak, edo... Ah, uh, ez Euskara entzuten dutelarik, hori da, ah, hori da gure ronkabatu hartu bai gira, zenta ideki dugunetik, Urbildu da hola jende batzu, zinez, eh, ba, diakin dugu, ba, zela leku hori. Eta ez zelarik Euskalduna eta guk eh, Euskara partekatu nahi ginoela, espikatzen ginolaik, Ba, ez ziren, uh, sekulan kontra, baina piskata eta bada, beraz, eh, hortan ere bada lana, gure iduriko, eh, bai, eh, Euskara normalizatzeko, Euskaldunak ez diren entzat ere. Hala, uste hemen gibilan taula bat, main gainean, haste lehen, arte, uste nola martxan da, piskatan tola, kuntza. Ba, bi hemen da bulegoa, bulego tipia, eta gela hondia. Ah, bai. Beraz, bulegoa noiz hartia den eta, eta gela hondia noiz hartia den. Mhm. Ero, be, sartzen den bat, eh, ikusten du, eh, noiz eh, kokatzen alden uh, edo buleguan edo gelan, beste naz, beste erdiko lan postu horiek beti libro dira, ez dira hor uh, reser bat zen. Nor dira zuen bezeroak? Kasleak, langile, empresaburu... Hemen ez da bezeroik, azkenean elkarte bat baita, hemen uh, izaiteko, kidetzen da eta kidetzen delarik, bai eh, gakoa biltzen da, eta bai espazioaren eh, erabiltzeko dretsua baliatzen da, eh, fotokopia gailua, bada pantaila ere konektatua, beraz lanian hartzeko uh, errestasun guziak. Mm. Eta beraz kidek abonamendu bat hartzen dute, Gero kidek ere, hori du da eh, elkartearen sedia, parte hartzen aldute eh, gobernantzan. Egan nahi da amostero biltzen girela, eguerdi batez, erraiteko nola nahi dugun hemen bizi, zer nahi dugun partekatu, eta zer diren gure problematikak, izan da di ilakoak ere muari lotuak, edo bakoitzak bere lanian, eh, ez da coworkingaren ideia hori da ere, ez bakarrik lan egiteko etxean edo da bilzia bestekin, eta... Mm, eguneroko lan arazuetan eh, batzutan mutualizatzea edo partekatzea beden. Kide horiek partikularak dira edo enpresak ere ah, badira? Baitugu eh, elkarte batzu, bai bere kondua idienak eta gero partaidetzan uh, proiektua sustengatzeko eta garatzeko eh, enpresak ere eh, bilatzen ditugu uh, ara, ez hor ere lan munduan iduritzen bazioku bai Euskararen presentzia eta bai enplegu mailan badela bai gogo eta ere maiteko hemen tokiko diendia uh, ri proposatzeko lana eta enpresak ere uh, behar handiak dituztela beraz hortan ere pentsatzen pentsatzen dugu alako leku batek eh, dinamika hortan eh, zerbait ekar eh, lezakela. Hemen alokatzen duzue? e? Gune hori edo nola martxan da? Alokatzen da, bai, eta hilabeteroko alokailua maiten da. Kidetzen delarik, bada abonamendua, eta gero e, eh, diten eh, altzira edo egun erdi bat, edo egun oso bat, hastia eh, edo hilabetea, eta mm. horren arabera duzu alokatzen zure, zure lekoa bai. Ba, hemen gajatzen dena da bilkurak, ba, koitzak bere lana ere egiten du. Ez... Gertatu da animazioak, nahi ditugu, ez hori beti Euskara baliatuz, izan dugu ere e, larun bat atxalde batez, estetikalari batek alokatu zuen lekoa, uh, makiaja taller baten ere maiteko. Hor ere, estakuria zen eh, be, lebidunez egiteko eta Euskara partekatzeko. Basteko liku gozoa hemen... Uh... Jo, erraten dute initzek. Sartzen dela ikaski eh, be, etxian bezala sentitzeko mm. egina dela eta mm. aski ongi funtzionatzen du alde hortatik. Ateak isten. Rede chaussée. B, solairua.